بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. تبت يدا ابي لهب وتب Imeangamia mikono ya Abu Lahab na yeye pia ameangamia. ما اغنى عنه ماله وما كسب hayatamfaa mali yake wala alivyovichuma sayasla naran dhata lahab atauingia moto wenye mwako wa mraatuhu hammalata alhatab na mkewe mchukuzi wa kuni fi jidiha hablum min masad shingoni mwake iko kamba iliyosokotwa Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Suratul Masad imeteremka Makka. Sura imeanza kwa kutoa habari kuhiliki kwa Abu Lahab, adui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kuwa hapana kitu cha kumfaa, mali wala cheo au vinginevyo, na inamuahidi kuwa akhera ataingia motoni na ataungua humo, pamoja na mkewe atekuwa naye. Na yeye amehusishwa kwa adhabu ya kufungwa kamba katika shingo yake ya kumvuta mpaka kwenye moto katika kuzidi kumwadhibu kwa sababu ya maudhi yake aliyokuwa akimfanyia mtume na maovu aliyokuwa akiyafanya kupinga wito. Imeteketea mikono ya Abu Lahabi iliyokuwa ikiwaudhi Waislamu na yeye mwenyewe amehiliki pia hayatolindwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu mali yake aliyokuwa nayo wala cheo chake alichokichuma. Ataingia katika moto uwaka aungue na ataingia pia kwenye moto mkewe huyo aliyekuwa akibeba masengenyo baina ya watu kama alivyoingia yeye mumewe. Juu ya shingo yake itakuwa kamba ya mtende ya kumtesa.